Assalamu alaikum, molim vas da mi pojasnite kako da se ponašam kada u kući imam jetrvu druge vjere i kojoj su svi e, bili, kako piše Četnici, sada su tamo i ona ide više nego prije, e, e, nego što je valjda ranije, mi, e, to meni smeta i guši me, a imam šehida u svojoj porodici, a ostali joj se iz porodice naše umiljavaju molim Allah subhanahu wa ta'ala da oni koji su upućeni na čisti pravi din da ih odvoji od života i su života zajedničkoj kući sa onima koji ne žele da vjeruju jer to upravo od pravila da vjernici žive zajedno u istim objektima u istoj kući znači u porodičnom ambijentu a više članova oni koji ne prihvataju din znači dolazi do da na takav način dolazi miješanje između kufra i imana i tako bude suživot težak i molim Allah subhanahu da ne izlaz takvoj porodici, a onda pozivati onoga ko ne zna šta je pravi put na najljepši način. Nakon svega što se dogodilo od borbe i rata ovdje, to ne znači da nam nije obaveza da pre onima koji lutaju dostavimo pravi uputu i pozovemo ih na pravi put kako bi oni znali šta je istina i upravo propisi pravila da Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da pozivamo na Allahu, u Allahov din na najljepši način je obaveza prema svim bez izuzetka da li to znači bila rodbina ili dalje, ali rodbina u tome ima prednost.